І це ще дужче непокоїло. Прийшов Тур. Чому ви не взяли свою лизу? сказав йому Хоцудай. Він боїться начальника, озвався француз. Рудобороді вікінги всотують пошану до начальства з молоком матері. Не чіпайте його. Мої предки ніколи не були базіками, відповів Тур. Я досі сидів коло рації. Тепер біля неї містер марш. Норвежець узяв лижу і почав копати. Яма вже сягала колін, і кругом неї виріс високий бруствер. Він, у принципі, чоловік не злий, але нерви розхиталися. Це підтверджували Булатові думки. Є люди, здатні виявити свої найкращі якості за нормальних умов, а в скруту їм брак бракне сили волі. До таких людей, певно, належав і філмарш. Я не маю права звинувачувати його в цьому. Зовсім не певен, як би повівся на його місці сам. Адже немає нічого легшого, як критикувати когось. Ходімте звідси. Тут уже впораються і без нас, потяг він Жака Антуана. Куди? В очах француза був подив і трохи насмішки та він, зрештою, пішов за ним. Булат механічно відрахував 50 кроків. Рівно 50. Про всяк випадок, пам'ятаючи той день, коли раптовий буран заскочив його біля самого табору, і він збився і тільки випадково знайшов дорогу назад. Дивіться на захід, а я на схід. Вас присоромив мосьє начальник? здогадався француз. Він має рацію. Жак Антуан підійшов до нього майже ніс у ніс, і тепер їхні віддихи змішувались у суцільну хмарку. Булат побачив себе в його стривожених очах. Думаєте, гелікоптер прилетить? Ви надміру задирикувата людина, сказав матрос. Йому стало трохи шкода француза. Він розумів, що не мусить йому цього казати, та й відповісти на пряме запитання не хотів. Жак Антуан почав терти долонею колись примороженого носа. Кінчик був синюватий і напух. Це вже йому стало за звичку. Вони поставали один до одного спиною і почали дивитися кожен у свій бік. Як гадаєте, мосьє матрос? Вона поділяє його погляди. На ну що? Жак Антуан гугнявив задуже, навіть як на француза. Це викликало незрозуміле дратівливе співчуття. Здається, вона по інерції змовчує йому все. Або ж стосунки між ними набагато складніші, ніж я припускав, а взагалі кажучи, я оголосив би цю зону небезпечною для жінок. Він довго не вмів сушити голову однією проблемою. Крізь запону дивного снігу ледь видно було людей, а звуки сюди й зовсім не долинали. Раптом у горі з'явився птах, почулося ніжне квініння. Жак Антон торкнув Булата плечем поморник. Чому в хижаків такі ласкаві голоси? Для пропаганди своїх мирних намірів? Жак Антуан зареготав. Поморник тільки тепер помітив людей і заходився кружляти над ними. Ніжно-білий унизу, з темно-рудими крилами, його найулюбленіше мені буревісники. Чи не парадокс? Десь поблизу має бути колонія пінгвінів, сказав Булат. Чи не під нашим айсбергом? Жак Антуан утих. Як ви буденно говорите про такі речі, мосьє матрос, під нашим? Колись норвезький полярник Гявер писав, що в морі Уеддела можна працювати і на айсбергах. Чіпун вам на язик. Ви самі потроху стоїте Касандрою. Це що, натяки? Я не маю наміру вмирати серед айсбергів. Я теж не маю. Матросові захотілося дозволити йому. Ви даремно нагрубили філові маршу.